huios eie touton hus anaginooscomen archaius para homeroe kai megistus basileis kai hegemonas hellenon kai phronimus neus kai gerontas hoitnes hybrin henos politou idio pancoinon crinantes homopsuchoi enteteugmenoi e apolestai e colasai alexandron hostis apo Troias nausin pleusas eis Hellada, cae Xenistheis en Basileia Menelau eis Lacedaimona, epilathomenos euergete maton cae Xenias, cae pases philanthropias, hos barbaros cae Afroon, erpasen Helenen alochon Menelau, kai die komisen eis troada. Horan ton troon, hon e basileuen priamos ho pater autu. Kai polin ilion espeus menos, metastra tu, kai nausin homoios pollais, haitines che hore ton oclon ec pollon e throismenon, e toi neeson e basilei agamemnoni hupotetagmenoi, meta pollon hegemonon hon kai tas dunameis thaumastomen kai phronesin epainumen, epleusan eis troada hopu an pleista i kai axiam neemes dietelesan etesi enea macomenoi catenanti ton troon decato e de etei polin auton e porthesan hapanton aneire menon anupere conton choris aineu hostis diafugon eis italian archegos egeneto tes epitaxeos romaiois kai houtos helenes apelabon helenen ek tou ton polloide exechontes dynamei kai toigenei en polemoe epeson kai hysteron en hausoi hypostraphusin en salasse cheimosin apolonto kai en elpistiae zuges